Ech, Śwista jest zagubionego... A mnie wsadzili do auta, słuchaj. Ech, Wsadzili mnie do auta. To było jak mogłeś. Jak mogłeś. Jak mogłeś. Moi kumple. Jak mogłeś. Moi kumple. Jak mogłeś. Moi kumple mnie tutaj zabunkrowali. Moi kumple mnie tutaj zabunkrowali. Moi kumple mnie tutaj zabunkrowali. Moi kumple mnie tutaj zabunkrowali. A potem wsadzili sztabę. A potem widziałem Boga. A potem widziałem Boga. A potem widziałem Boga. A potem widziałem Boga. Oj, kiedy to było? Kiedy to było? Ile minęło czasu? Nie wiem, ale ktoś terebeni do mnie na komórę, to odbieram, nie? Patrzę się, a tu jakaś wiadomość nowa, chyba jakaś przejebana owa. Znaczy, myślę, nie wiem jeszcze, ale was chęć pocieszyliście. O, zmęczyłem się tym pierdolenia.